and our love had its start not long ago. We were gathering stars while a million guitars played our love song. When I said I love you, every beat of my heart said it too. Was a moment like this kiss when they met mine. Now we own all the stars and a million guitars are still playing. Darling, you are the song and you'll always belong to my heart. like this. Do you remember? And your eyes threw a kiss when they met mine. Now we own all the stars and a million guitars that still play. Darling, you are the song and you'll always belong to my heart. Bing Crosbys varma röst får kvinnor över hela världen att sucka när han sjunger You belong to my heart. I Paris lanseras en new look och skaparen av denna look är Christian Dior. Han låter kjolen bli vidare och längre och inför den så kallade ballerinalängden som precis lämnar anken bar. Midjan är trådsmal, axlarna sluttar, bysten är hög, urringningarna djupa och hjärtformade och även höfterna får en rundning genom väck och fickor och det blir mer färg på kläderna. På hösten krymper sommarhattens stora tak till ett mindre format som ibland glider ner över örat och som ofta har små rosor och band på kullen. Det är ett mycket kvinnligt mode som lanseras av Paris komet på modehimlen Christian Dior. I januari kommer det amerikanska transportplanet Missouri till Sverige med en lika efterlängtad som uppskattad last ombord. Det är den första sändningen av nylonstrumpor, 27 000 par. Och på NK i Stockholm kan man nu köpa dem. De mycket försenade jeansen. Men nu finns de. De klämmiga långbyxorna i blått specialvävt bomullstyg, oerhört slitstarka och lediga att bära. Denim jeans i herrstorlek kostar 22 kronor och för pojkar 6-16 år 15 kronor.